azaroak zortzi gaur zirala da hau berri hon albistegia duzue berrioza irretiaren albiste mankizuna ze titularrarekin ere irekitzen dugu gaurko albistegia, Xabi? Zinemari erreferentzia egiten dion titular batekin garazi. Bai, Xabi, gaur Grounge Film Kolektiboak Tierra Prometida pelikula proiektatuko du gaur arratseko zortzi territan kulturgunean proiektzioaren ostean hausnarketarako eta eztabaidarako tartea irekiko da hausnarketa lagundu Moz Luntza izango dute arentzaile. Hilabete honetan Grunge Films kolektiboak beste proiektzio bat botako du. Data gerturatu ala informazioa luzatuko dugu. Eta helduen antzerkialdiaren eh, hogeita, hogeita maikagarren edizioa. Bai azaroan zehar berrio zarko helduen antzerkialdiaren aldiaren oitamika garren edizioa eskaintzen ari da. Aurten, entzunaretuan ikusi halko diren lau antzez lanek osatuko dute antzerkialdia aldia hilaren amarrean igandearekin bai ben taldeak el Club de las Mujeres Invisibles antzez lana taularatuko du obra honek, hainbat emakumeren aitormenak azaltzen ditu eta zuzeneko musika ere izango du Iñaki Salvadorren eskutik. Hortxe, antzerkialdiari buruz Fermin Irigoyenek egindako aipamenak e, Gipuzkoatik etorriko den baiben e, taldeak ikuskizun haundia, e, zikloko haundiena formatu aldetik esan dezakegu, eta pues, e, baditu e, elementu asko oso e, ez dakit, daigarri egiten direnak. Alde mhm. batetik, Iñaki Salvador e, piano jole famatuak e, zuzenean arituko dela, beste kaldetik e, pues, aktore lanak egiten digoen taldea zabala eta garrantzitsua dela, eta gero egingo den montajea pues, oso mm, ikusgarri eta berezia dela. Horretaz aparte, gaia pues, emakumearen e, pues, gora inguruan pues, nahiko mm, eh, polita suerta daiteke eta denetariko eh, momentuak izan ditzakegu. Bai far egitekoak, bai sufritzekoak, bai pentsatzekoak ere. Kontsumismoak kontsumitzen zaitu hori sek gazte asamblada kantolaturiko jardunaldiak. Kontsumi, kontsumista ez den kontzentzea sortze aldera gazte asamblada kontsumismoaren inguruko jardunaldiak antolatu ditu azaroa eta bendua bitartea enbat bideo ez da bai eta tailerre ingo dira igande honetan Arratxeko seietan gaztelekoan emango diote hasiera jardunaldiei komprar, tirar, komprar dokumentala proiektatuko dute. Eta mendialdea bi eh, eskola kontzeioa aurkeratzeko autoskundeak. Mendialdea biko eskolak zeroaren noita zortzerako autoskundeak ditu ditu. Eskola kontzeioa osoatzen duten irakaslegoaren erdia eta guraso parte hartzaileen erdia aldatu asmoz. Zaroaren amaikan hasiko da autagaiak aurkezteko EPEA eta zaroaren emezortziarekin EPEA amaituko da autagaiak idatzez aurkeztu beharko dira eta nan txostenaren fotokopia entregatu beharko dute. Eta emaien plazako argizta argiztapena egokiturik. Ordu aldaketarekin emailen plazako argiztapenean arazoak egiaztatu zituzten bizelagunek irigintza sailak bizelagunen iradokizuna jaso eta argiztapena egokitu zuen orain udalak erabakita ez dira farol guztiak pizten zuzenki aurrezte energetikoari heldu diote. Bueno, eta ostiral honetarako zer dio eguraldiko eh, iragarpenak, garasi? Ba, Zerua odeitxu edo oso odeitxu izango dugula guizean, neuria egin dezake arratsalde gau partean, zaparrada txikiak botako ditu, noiz zeinka ertainak goizean goiz, Ego, mendebaldeko aizea ulbizia ibiliko da, bolada gogorrekin, eguerdian, ipar mendebaldera aldatu eta ahulago ibiliko da aizea eta temperaturai daukionez azkenik, maksimoak gutxi edo nahikoa jeitsiko dira. Eskerrik asko garazi. eta hau izan da guztia, gaurko albistegiari dagokionez, informazio gehiago, datozen orduetan berrioz irratiaren sintonian, FM-ko eun puntu zortzian, edo ordu oro interneten, eguzkiplaza.neten. Thank you.